arī cik mūsu pelnījusi, nu, cik tas jāklausās, jālūdz par to, vai, vai nav un pēc tam tā veidā siena un tad no zāles taisa jumta. Bet, eh, nu, jā, plus mīnus droši vien kaut ko tādu viņi tur sadarīt. <laughs> ja tas mājā kaut ko es nezinu. Labi, teiksim, bišķi priekšstats ir, vai ne? Tātad dažādas dāvanas, jo šeit ir vajadzīgs vienam uzdevumam. Uh, Tagad tie, kas eh, nevis tie, bet eh, pie, pie, tā, pie tās daļas, kas teiksim, to semināru, mācītāju konferences taisīs, ko tur vajag, kāds dāvāns? Aizlūkšanas. Aizlūkšanas, jā, jo, jo tur būs jālūk viņam, jā? Plānošanas. Plānošanas? Eh, varbūt bišķi vairāk kā? Tieši. Vienkārši strateģija, kā, kas ar mērķi, vīzija, kas ar... Tieši tā, ko mēs vispār darīsim, jā? Jā. Aha. Sludināšana. Sludināšana, jā, nu, droši vien, ka atnāks kaut, kaut, kaut kas jāsaka kādam. <laughs> jā, jā jā, uzklausīts un, un, un kādu padomu dos atkarīgi vēlams. <laughs> jā, jā, labi. Vēl kaut kas? Vēlam būt pravieši iespējams. Jā, tas būtu rīktīgi derīgs, jo noteikti būs saskaršanās ar, ar neatrisināmām situācijām kaut kādām. Un, un, un pat ja nebūtu kaut kas tāds, vienalga ir vajadzīgs kaut kāds vārds, kas ir tieši šai situācijai paredzēts un, un kas ir viņiem vajadzīgs. Jā, jā. Mhm. jā atziņas vārdi droši vien būs vajadzīgi. Nu, daudz, daudz dažādas lietas, kas ir vajadzīgas tieši, lai varētu to kalpot. Nu, mēs redzam, jau tur ir kārtīgi kaudze dāvanām, kas šiem diviem vienkāršiem liekas uzdevumiem ir vajadzīgs. Plus, lai viņi varētu tur izbraukt diezgan daudz, ir eh, kaut kādas administrēšanas, organizēšanas. Nu, nu, tīri kā Ugandas apstākļos pārvietoties četri cilvēki baram, baltajiem, turklāt <laughs> eh, ar, ar viņu vietējo transportu. Nu, tur vajag pišķiņu iekšķi izdomāt un, <laughs> un atkost, kā tās lietas darīt un sarunāt ar vietējiem un, un zināt, ko labāk nevajag darīt. Atkal viss vis tas, tas plāns, ja, kas ir, kas ir administrēšana šajā gadījumā. Viss šīs lietas vajadzīgs kopā un, un ievērēt, te mēs runājam tikai par gājējiem, par tiem, kas iet. Un, un eh, kurš pamanīja, ka tur bija aizlūkšanas dāvā? Pie gājējiem. Ja? Bet viņi vajag. Um, ehm, būs štrumtīgi, ja tie, tie mācītāji vai cilvēki, par kur nāks uz aizlūkšanām, ka visi teiks, nē, nē, tā nav mana lieta. <laughs> Pret kādam citam <laughs> es pat te nelūkšu. Nē, nu, protams, mēs visi varētu lūgt arī, kam nav tā dāvana, bet, bet tas būtu super. Vienkārši, ja tajā bariņā ir kāds, kuram ir arī šī dāvana, viņš var kalpot ar to, nu tā par iktīgam, ka tā, tas ir viņa lauciņš, ja? jo tur vajadzēs aizlūgt cilvēkiem. Un, un tā ir Tas ir vajadzīgs pie gājējiem, ne tikai pie aizlūdzējiem. Labi, uh, paņemam pie, pastamies, kas ir vajadzīgs pie došanas, teiksim. Šajā gadījumā, teiksim, ko es varu uzreiz tā iztēloties, ir vajadzīgs kaut kādas naudas, teiksim, kaut kāda, višķi vairāk kā 500 latos varbūt ir biļetē, uh, eh, tad ir vietējiem transportiem uh, drusku dzīvošanai kaut kādu, cik pie cilvēkiem dzīvo nav daudz, Ēšanai diezgan daudz, jo tagad tu ej vienā mājā dzīvot un rēķinies, ka tu pabaro visu cienu vienlaicīgi, ka tu pats ēd, <laughs> tad vajag višķi vairāk. Un, un vēl kaut kāds naudiņas, nu droši vien, ja vēl grib palīdzēt māju izbūvēt, ja varētu būt jau kaut kur pie 2000, ja nē, tad varētu kaut kur pie 1000 būt, nu plus mīnus kaut kāds uz, uz galviņu, ja tās naudas. Tā tad, nu, diezgan nopietna summa, tā kā sanāk. Tagad ir vajadzīga tāda summa, tas ir viens, uh, tad ir vajadzīga kaut kāds inventārs arī nu, ne katram tas ir, un, un, un, un ne katrs arī varbūt zina, ko vajag līdzi. Un tagad atkal tas ir vai nu jāpērk, vai, vai kāds var uzdāvināt sevi, vai kāds var aizdot, vai nu, atkal šī visa lieta. Kas vēl ir vajadzīgs pie devējiem? Kā jums liekas, kas vēl ir? mājās, kā kaut vai čemodāni vai jā. kaut kādas drēbes vai kaut kāds tāds, kas liekas, ka jāpērk, visi braucieni baigi jātērējās. Es āļošanās krēpes tur kaut kāds nopērk. Pamēģini aizbraukt zubeni. Jā, jā, es dabu čemodānu, šo viņi neatnāk atpakaļ. Es aizceļo, mēs aplīst vai kaut kā. Atnāk tā. Jā, nebrauc kaut kur nebrauc atpakaļ. Nu, tā ir mazas lietiņas, lai tev nav diegāt, bet tev man esi čemodāns, kurš šādi cilvēkam vajadzīgs. Nu, kaut kāds Rīktīgs, paldies par šo. Jo jā, tas ir tas, ka eh, bez visām šīm lietām tas nenotiek, un kaut kur viņām ir jāatnāk. Un, un ir tik super, ka uh, Dievs visu to kopā lieto kā komandu. Nevis vienkārši, ka teiksim, caur vienu cilvēku atnāk kaut kāda summa naudas, viss, bet ka visas šīs lietas sanāk kopā, ka Dievs visus var lietot. Nu, iedomājieties, cik forši, ka tavs vecais čemodāns, ar kuru varbūt Eiropā tev pat būtu kauns lidot kaut kur, Ugandā, viņš var būt super. <laughs> Beigās vēl tas cilvēks viņu vietējiem notirgos un biļetē naudu dabūs. <laughs> un, nu, es domāju, nav forši sajūta, ka tu atdod savu čemodānu, vai kaut vai pat varbūt vienkārši iedod, tad nedod. Nu, reiķinies, varbūt tā kāds teica, ka varētu nenāk atpakaļ. Bet, bet tu zini, ka viņš ir, nu, tavs vecais čemodāns ir kalpojis visiem. Labi, es, es tagad nemāju, ka tikai vecas lietas ir jādod. <laughs> bet, eh, bet ka pat tādās, kā mazās lietās, tas var Tas var kādam aiztaupīt daudz galvas sāpes pēdējā brīdī, kad vienkārši ar kādu dievs atsūta to. Jā. Uh, tad vēl ir, teiksim, varbūt kādam kārtas kaut kādas mājās. Uh, es atceros, mums bija baigi daudz jautājumu par medicīnu visādi. Kas tur bija visām slimībām, kas tur vēl, nu, ko es no medicīnas saprotu? Man bija cilvēks netālu, kas aptiekā strādājas ilgstoši un saprot tās lietas un, un studējas ar to tēmu un tā. Uh, Cik tas bija forši, ka es visu varēju jautāt, un viņas gadījumā tā bija viņas došanas dāvana. Tajā brīdī, kad es strādāju, ka viņa man deva informāciju par visām šīm lietām. Uh, nu, cik to var tādā tiešā nozīmē par došanu saukt. Bet atkal viņa dalījās ar to, kas viņai bija. Un es nezinu, kā man būtu gājis, ja man viss tas pašam būtu jāizrauc. Es nezinu, no kurienes. Nu, nu sēdi Google stancē jautā, un pēc desmit dienām tas kaut ko sāc saprast. <laughs> tas, tas nebūtu viegli, jā. Tāpat arī par aizlūdzēm. Ja mēs redzam, cik dažādas tās dāvanas katrā vietā ir vajadzīgas. Un līdzīgi kā ar šiem trim laukiem, tāpat ar katru dāvanu būs līdzīgi, ka jums noteikti liksies, ka kādas dāvanas ir uh, vieglas. Viņas ir tādas, ko nu, to taču ir viegli darīt. Tas taču vienkārši sanāk. Pēc uh, pēc sevi. Kurš tad to var? Vai kaut kāda tāda sajūta? Ja? Visdrīzāk tas nozīmē, ka vienkārši tev ir tā dāvana bet tas nenozīmē, ka visiem citiem. Cik kādreiz, kad parunā, teiksim, tā previešana, teiksim, interesanti runāt, <laughs> kā viņi uztver pasauli. <laughs> Viņam liekas, kurš to nezinu? <laughs> Apmēram, kā, tu nezini, ko viņš domā šobrīd? vai vēl kaut kādas tādas lietas? Nē, es nezinu. vai, vai, uh, nu jā, tik nenāk piemēra galvā. Bet, ja kurā gadījumā tās, tās vai teiksim, nezinu, piemēram, palīdzēšanas dāvana. Viņam uh, dabiski sanāk, viņš ar aknām noķer, kur cilvēkam vajag palīdzēt tajā brīdī. Viņš pats paņem pietur aiznes, zina, ka viss izdara otru, pat neesmu pamanījis, ka ir problēma, viņš jau viņu ir atrisinājis. Un, un viņam, viņam, viņam liekas, tas tik vienkārši, nu kā viņam un izdara. Kamēr kāds, kam nav palīdzēšanas dāvana, viņš skatās, <laughs> nu, ko tur vajadzētu, kā, nu, jā, vajadzētu palīdzēt ar ko, kā. Tur tā kā tās apstākļas es, un, un beigās tev pilna galva ar idejām, kas tev būtu jādara, un ko tu tagad domāt par to, ko vajadzēja pieturēt, nelien vienā galā viss iekšā. Un rezultāts atkal tas pats, katram ir savas dāvanas, kuras, kurās viņš jūtas labi, kuras viņam Dievs ir devis. Un tieši tāpēc viņš tajās jūtās labi, tajās dzīvoja, tajās funkcionēja, tajās kalpoja. Un parasti tam nāk līdzi tāds prieks un tāds gandarījums sajūta, ka tu esi izdarījis kaut ko, ko tu pat jau varbūt nojaut, ka cits no jums nevarētu izdarīt, jo tā, bija, nu, tā ir tāda dāvana. Tu to vari izdarīt labāk nekā jebkurš cits, kam nav tā dāvana. Un, un tagad tu to dari, tu jūties labi ar to, ka tu zini, ka uh, pirmkārt tev patīk tas, ko tu dari, jo, jo nu, tā ir tava lieta, tu esi tam radīts, tev ir visas atbilstošās, nezinu, spējas, rokas īstajā vietā, ja? un tā tālāk. Un otrkārt, tu redzi, ka sanākuma ir labs rezultāts, un treškārt, tu redzi, kā tas pievienots kopējā puzlē, ja tas gabaliņš, kā viņš uztaisīja bildi un sanāk kopā kaut kas foršs. Un tā, tā ir tā, nu, es to sajūtu, tā aprakstu, ja, bet tā, tā ir tā sajūta, kas ir normāla uh, arī attiecībā uz dāvanām. Un, uh, un, un atkal, uh, ne, neļaujieties sevi apmuļķot ar to domu, ka, nu jā, visi jau gribēs tagad darīt tikai to, kas viņiem patīk. Protams, ja jūs noķerat sevi pie tās domas, ka jūs cilvēkus nemīlat un jūs gribat, lai visi jums kalpo, un jūs nevienam negribat kalpot, nu, tā ir zīme, ka nav. Protams. Bet, eh, ja ir tā, ka jūs tikai gribat darīt to, kas jums patīk, tādā nozīmē, ka kalpot tikai savās dāvinās, tas ir labi. Tā tieši vajag. Es domāju, cik eh, es esmu tiešām pārliecināts, ka vismaz mūsu Latvijas situācijā, bet arī citur es neesmu īpaši redzējis savādāk, lielāka nelaime draudzēs rodās no tām kalpošanām, kuras ir ne savā vietā, nekā no nekalpošanas. Nopietni. Tāpēc, ka, ja nekalpo, nu, tad nekā nav. Ļauns arī nekas nav. Vienkārši nekā nav. <laughs> Un tā ir vieta, kur kaut kam uzrasties. Jo kāds cilvēks, kam būs tā dāvana, viņš piefiksēs, jau jums šis nav, jums tas nenotiek. Es to varētu izdarīt. Tas taču tik vienkārši priekš manis. <laughs> un tas notiek. Kamēr ja kāds tur nabadzīgs ir iesaistījies ne savā aicinājumā un, un mokās un velk to kalpošanu, kas nav viņa, tur ir nelaimes, nelaime galā. Viņš pats ir nelaimīgs un ar gadiem briesmīgi nelaimīgs. Nu, viņam jau beigās jau ir pieredzēts, rakstīts, kā viņam riebjās viss tas, kas ar baznīcu <laughs> saistīts. Es tagad tādu pārspīlēju bišķiņu, bet mēs būtu arī tik traki. Uh, otrkārt, uh, viņš nedod vietu citiem, kam tā būtu viņa dāvana teiksim, kāds, kuram tā dāvana ir, viņš tā kā gribētu izpausties, gribētu likt to lietā, bet nav jau kur. To vietu ir aizņēmis kāds, kuram tā dāvana nav, kurš mokās ar to. Un kā tu tagad viņu, kas ir gadu desmitiem mocījies, ja, pateiks, nu, vai malu. <laughs> tā taču nevar. nu, <laughs> nu tad, nu, paciet. <laughs> un, un viņš nedabū kalpot. Eh, nākamais. Tie, tā kalpošana ir briesmīgi neauglīga, pat ļauna reizēm tiešām kalpošanas var būt ļaunas, un Dieva vārdā darīts kalpošanas var būt ļaunas. Tāpēc, ka uh, viņi neatnes labus augļus, jo tas viss ir darīts tādā nu, briesmīgā noskaņā, maigi izsakoties. Un, un tādu nelaimīgumu, piespiestumu un tādu neizdošanos. Un, nu, teiksim, tipiskais piemērs varbūt esat redzējuši kādu vienalga ofisu vai, vai darba vietu vai situāciju, kur administrē kāds, kuram pilnīgi nav administrēšanas dārba pagaisu. Esat kaut ko tādu redzējuši dzīvē? Ilgi, jo tas parasti nepastāv biznesā. Draudzēs, ka kādreiz mēs pastāvjam diezgan ilgi. Tāpēc, ka kā tu palūks viņam paiet malā, jo viņš tik pašaizlīdzīgi mokās tik ilgi. Bet eh, tā, tā ir diezgan traģisks skats, kad, kad tur viss karās augšā, viss ir nelaimīgi, viss jūt, pazūd lietas, mūžīgi nekas nenotiek laikā, visādi zaudējumi, visādi stulbi lietas. Dēļ, ja tāpēc, ka cilvēks, nu tā nav viņa dāma. Un, eh, Pats pēdējais, visstrakākais, manuprāt, ļaunums, kas no tā radās, ir tas, ka tas, ka tu kalpo ne savā vietā, ne savā aicinājumā, ne ar savu dāvanu, um, rada to kalpošanu tādu, ka pārējie cilvēki, tīpaši jaunie kristieši, kas tikko atgriežas, nu, skatās uz tevi kā uz kaut kādu nu, kā paraugu, vairāk vai mazāk. Viņi, viņi skatās, ah, kā tās lietas notiek. Tu viņus aplaidi ar to infekciju, kurā tu pats esi. Viņiem tu nodod mēsīšu, ka kalpošana ir kaut kas smags, briesmīgs, nepatīkams, grūts, ko tu neskāri nasti, visi tevi ir pametuši, neviens tev nepalīdz, un tu mokies, bet tu esi uzticams Dievam, un tu cieti, un tu ir un es, un tu paciet visus šos riebīgos cilvēkus, kas tev staigā, viņiem traucē dzīvot. Un nu, es tagad tā atkal sabiezinu tās krāsas briesmīgi, bet jūs saprotat, kādu, kādu vēstu tas nodod tiem, kas ienāk no malas. Un tajā brīdī, kad mācītājs prasa, vai kāds gribētu pieteikties uz kādu kalpošanu, vai būtu liels brīnums, ka tajā brīdī visi jaunatgriezies. <laughs> Lūdzu, nē, es, es zinu, kāds cilvēks paliek, kad viņš kalpo. <laughs> Briesmīgais nenotiek. Un, nu, nu, un tas ir tas trakums. Tāpēc tiešām labāk, lai nenotiek kalpošana vispār. Labāk, lai ir tukša vieta, labāk, lai ir pazušanā kaut kāda līdzekļa, lai, lai sabrūk kaut kādas programmas, lai nenotiek un neuzsākās kaut kādas lietas. Un es, citu, man liekas, ka es to drīkst teikt, jo es to esmu darījis pats. Es esmu sagrāvis visādas kalpošanas visā mūžā kādreiz. Un, un tiešām ar svētību labāk, ka tas nobrūk. Man pieredze ir, ka parasti es nepaspēju līdz galam pat sabrūkt, kad uzrādās kāds, kuram tā dāvana ir un jēs. Yes aiziet tur tā lieta. Un tas ir tik forši. Un tur ir tāda brīvība tam, kas agrāk vilka nabaga to lietu. Viņš ir brīvs no tās nāsts, viņam vairs nav jābūt. Tam, kas tagad jaunais ir pieslēdzies pie tā, jo tā ir viņa dāvana, viņš ir laimīgs. Viņam beidzot ir sava vieta, viņš beidzot ir darīt to, kas ir viņa. Un beidzot, nu, lietas ir tā kā tam vajadzētu būt. Tā kā tas ir tāds, nu, ja, ja tā drīkst teikt, ļoti tāds nopietns brīdinājums un lūgums tiešām meklējiet, kalpot savās dārgās un, un iedrošiniet citus to darīt. Nebaidieties pateikt nē lietām, jo tas nozīmē pateikt nē biežāk. Un, un bieži vien tas nozīmē arī, uh, es zinu, ka es varbūt izraisu uguni uz sevi ar to, bet es ticu, ka Dievs darīja to pašu, kad uh, bieži vien tas nozīmē pateikt nē mācītājiem arī, kurš tev aicina, vai tu nevarēsi to darīt, nav kas to dara. Protams, jūs to darīsiet ar cieņu. Un, un jūs nedarīsiet, man šī tā lieta ir. <laughs> Bet, bet jūs izcīnāt, <laughs> ja jūs, protams, mīlat viņu, ja nē, tad varbūt visādi. Bet, eh, protams, ka to izdarīt ar cieņu, bet, bet tiešām eh, nu, centieties paskaidrot kaut kā, nu, ka tā tiešām nav jūsu lieta. Jūs mocīsiet sevi, jūs mocīsiet draugus, jūs mocīsiet tos, kam jūs kalpojat, jūs atņemsiet vietu tam, kurš varētu būt viņa vietā, tajā kalpošanā, respektīvi. Un, un ka tas tiešām, nu, ka tas nav jūs, ja jūs to zinat. Ja nē, Eh, varat lūgt par to un varat piekrist pamēģināt, bet tad tiešām uz vienu reizi nu, būtiski pamēģināt. Nevis, nu, zināt, tā kā tā pamēģināšana pievēlkās. Vispastāvīgākās lietas ir tās, kas ir ieviestas pagaidām. <laughs> Lai nenotiek tā. Un, un, eh, ja ir kādas kalpošanas, varbūt, kurās jūs jau tagad redzat, ka jūs esat ne savā vietā, eh, meklējiet veidus, kā tikt no viņiem vaļā tas izklausās ļoti briesmīgi. Es nezinu, vai es esmu pieraduši tā domāt, tādās kategorijās. Ja jā, tad man prieks, ja nē, tad es tik varu iedrošināt to darīt. Uh, meklēt veidus, kā, uh, kā nodot to kādam, kam ir tā dāvana. Reizēm tas nesanāk šī iemesla dēļ, ka tas kāds, kuram ir tā dāvana, tevī to neatpazīst, jo ja tev tās dāvanas nav, viņš redz, kā tu mokies, un viņš zina, es tā mocīties negribu. Tāpēc tu nevari atrast to cilvēku. Bet tajā brīdī, kad tu to lietu nomet zemē un pasludini bērns, <laughs> mums šī kalpošana nebūs tur no nu, vairāk. Sorry, es, es nevaru pavilkt to. <laughs> Tas nav mans un man nav iekšā vienkārši vairāk to vilkt. Pēc kāda laika, te, kad tas ir nomests zemē un tie putekļi nosēdušies, <laughs> un viss tas smagās ejas izteiksmi pazudis, tad pēc kāda laika uh, uzradīsies kāds cilvēks. Es domāju, es esmu redzējis kādreiz situāciju, nevaru atcerēties. Es, es nevaru atcerēties vienu situāciju, kur būtu bijis tā, ka mēs esam nogrāvuši kādu kalpošanu, nu, ļāvuši viņai nonīkt, tāpēc, ka nav kas to dara. Teiksim, ka es esmu iedrošinājis cilvēku nedarīt, kas to iepriekš ir darījis ar mokām, ne, ne savā vietā. Un, un ka, nebū, ka būtu ļoti ilgs laiks pagājis, kamēr uzrādās kāds, kas to var darīt. Ir bijušas lietas, par kurām mēs esam saņēmuši beigās no Dieva skaidru apstiprinājumu, ka tas vispār nebija jādara. Jā, tādas lietas varbūt. Tālīt. Bet uh, visas lietas, kuras, par kurām uh, ir tā skaidrība bijusi, ka tās ir jādara, vienmēr ir uzrādījis kāds, kas to dara ar prieku. Reizēm, nu, burtiski no mēneša nokrita. <laughs> Labi, burtiski ne, bet no mēneša nokrita. <laughs> Cilvēks uzrādās naturāli garām gājējis. Kādreiz ir bijuši gadījumi, ka tā kā mēs te tagad istabā sēžam, plānojam, domājam, ko darīt, un iespējās viens cilvēks, kas ir sajaucis telpas. <laughs> Kur viņš prasa, vai šī ir tā vieta, kur to un to var darīt. Tad mēs runājam, ka kādam vajadzētu, kas to dara. <laughs> Bet vispār šī tā nav tā vieta. <laughs> tā vieta bija tur. <laughs> tā kā var tā visādi būt arī, ka Dievs atsūta un cilvēku uzrunās. Saka. Jā, mums bija baznīcā diriģēta mhm. problēmas tādā ziņā. Mm -hmm. Vairākus gadus jau viņi tā kalpo un tā, un tad beigās bija jau, ka no, nomet viņu vienkārši no kuras puses. Mm -hmm. Un kādā nu, tā jau bija. Nu, bija tā, Jā, jā, es saprotu. Labi, skaidrs. Tomēr tas diviem mēnešiem, jā, Lūdzām mums atradās ļoti labi diriģēt. Mhm. Un jums viņa nebūtu tagad, ja es nebūtu nometuši. Nē. Tieši tā. Jā, Tieši tā. Ja tā vieta ir aizņemta un nemēģina atņemt. mhm. Mhm. Paldies. Labi. Jā. Jā. Es esmu to nu, bijis vainīga un cīnījusies par to, ka mums esmu izteicis gājējus. Mm -hmm. Man liekas, ka tā, mēs drīz kritizējam tos, kas ir citādāki. Nu, pat neapzināti, ka tas ir lūdzēji, un viņi slikti, viņi negrib neko darīt. Mm -hmm. Nu, kas viņi par kristiešiem? Arī lūdzēji domā ārpus viņam vispār nav attiecības ar Dievu, viņš tikai runā, bet nelūdz. Man te jāra, ka ir maksimāli jāplanā, izkrāpt kaut ko, nu, ka citi negrib darīt, tāpēc nedarbojas. Es citreiz jūtos tā, ka man tās, nu, kā tu neej runāt ar izturbinieku, kā tev nav draugi nekristieši, kur tu vispār esi kristietis, ja? <laughs> Es neredzu, kurš sevi nedzēs varbūt par mani. Man ir tā lielā mutra runāt ar tiem cilvēkiem. Nu, tā, nu, jā, man liekas, tas ir tā svarīgi paturēt, nu, prātā, ka Daudz komanda, nevis konkurenti vai kaut kas no kārtībā ar citiem. Mm. Tā daudz āmenu šito. Paldies tev, ka tu pacēli to. Tā, tā bija lieta, ko es gribēju nākamo teikt, bet es viņu nebūtu pateicis tā, kā tu pateici. Paldies tev. <laughs> Uh, tā, tā tiešām ir lieta, ka uh, tā kā mums liekas, ka uh, ir viegli darīt to, kas ir mans, tieši līdzīgi liekas. Jo mēs dabiski, mēs, protams, ka zinām, ka tā nevajag, un tā, bet dabiski mēs cilvēki neapzināti salīdzinām kaut kur sevi ar citiem. Man liekas, ka citiem arī vajadzētu būt tāpat. Un tad, kad man ir tik vienkārši iet un runāt, nekāds to saka, ka viņš nevar, nu, reizēm gribēs uzšaut, <laughs> ja, blokot, reizēm dara, kas jādara, kas ir. Un, un tieši tāpat, tieši tāpat tā, kā tu teici, vispārējie, jebkurš no savas pozīcijas skatoties uz pārējiem, viņam var rasties tā sajūta, ka es daru, es daru īsto lietu, visiem būtu jādara tas, bet Viņi, ja, viņi tur kaut ko muļķojas, ja, dara pilnīgi nesaprot, ko. Un, un, tā, ir, tā ir lieta, kas būtībā nu, man liekas, ir ārstējama tikai un vienīgi ar to, ka, ka mums ar vien vairāk veidojas izpratne par Kristus miesu un savstarpēju saistītību mūsu locekļu starpā. Jo dabiski acī nav saprast, kā jūtas pirksts un kā viņš uzvedās, vai ausī dabiski nav saprast, kā deguns funkcionē viņi ir pārāk atšķirīgi. Tas ir nenormāli. Viņi acī liekas, ka tas ir ārprāts, kāds izskatās papēdis. <laughs> kā vispār tā var dzīvot, kad zemes rāpulis vispār netīra. <laughs> un, un papēdiem savukārt liekas, ka acis ir kaut kāds pilnīgs sviests. Viņai bail, ka viņai višķi pamakst. <laughs> Jā, normāli pienākās, un <laughs> kur ir problēma vispār. Un, un mums cilvēkiem ar mūsu dāvanām un kalpošanām ir tieši tas pats. Mēs, mēs reizēm pilnīgi neatjēdzam, kā pārējie. Nu, pārējie ir savādāk. Viņi ir radīti savādāk, viņi ir paredzēti citiem darbiem. Viņi, tas ir normāli, ka viņi dara to nevis to, ko es. Un, un vienīgais, ar ko tas ārstējās, ir tas, ka mēs skatāmies uz ķermeni kopā, uz Kristus miesu kopā. Uz to, ka mēs ieraugam, ja tā var teikt, nevis gabaliņus, bet pūzli kopā, kas saliekās. Protams, ka tas prasa to pieredzi, piedzīvot, ka tā puzle saliekas kopā. Bet es domāju, paklaus, ja mēs meklējam dievu un būtu viņam noderīgi, tas ir laika jautājums tikai. Ja jums kādam liekas, ka jūs to nekad neredzēsiet, redzēsiet gan. <laughs> tas notiks. Tas, tas vienkārši dievs to dara. Tā. Viņš saliek tās puzles kopā, viņš saved kopā cilvēkus ar atbilstošiem dāvanām. Un tad, kad tur sanāk tā bilde, un tu viņu vienreiz esi redzējis, man liekas, ka to pietiek. Tas ir āķis lūpā, jau, ka tas saproti, ka nu, ka, tu, ka tu negribi samierināties vienkārši ar tiem gabaliņiem, ar tām drupačiņām vairāk turpmāk dzīvē. Tu gribi redzēt to kopējo bildi. Un, un ja tu to gribi redzēt, dabiski pāriet vēlme tik ļoti kritizēt pārējos, nu, teiksim, tur izrunāties par to, kāda viņa ir rīktīgi, ja kāda acis nav pareizi un kāds papēc ir dumšs, vēl tādas samlīdzīgas lietas. Un vēl vairāk tas notiek, un, un Dievs to dara, viņš kādreiz mūs pazemo, bet labā nozīmē. Ja? Eh, kādreiz notiek tā, ka tas cilvēks, kuru tu apliec, kaut vai domās tikai, domā, nu, ko viņš neko nedara. Viņš tevi kādreiz izvāk <laughs> kaut kam cauri. Teiksim, nezinu, tu, teiksim, tu tur apliec to, kas ir devējis, un viņš nekur neiet, un neko nedara, viņš pat nebūtu spēr arī tā kā nākas, ne? Un, un pienāk viens brīdis, ka tev nav naudas biļetei, un, un viss tu nobrūk un sabrūk, un tieši caur viņu atnāk tas pēdējais vajadzīgais cipars, santīmu santīmā. Un tad saproti, Kur tu tikko apliki? <laughs> vai arī, vai arī tas pats par aizlūzēm, jebkurā virzienā tas pats. Kad, kad kāds tevi izvelk tieši ar to, kas ir viņš, tad tagad saproti, aha, ko es te tikko mūti palaidu. <laughs> saproti, kur tu atrodies īsti. Saka, tu man tevi. Uh, es tagad sēžu un domāju, ka viss jau baigi superīgi skaisti izklausās. Uh, Bet. Nu, tas, nu, dari, dari, dari, ko tu gribi, un, un, un tas ir apmēram, ko Dievs arī grib. Uh, <laughs> laikā es piedalījos um, N4 uh, seminārā Dievnāru dibināšanā, mm. uh, un uh, tur ļoti tik uzsvērts, ka tev kā kristietim ir jākāp jārā no savas komforta zonas, ka tev mm. ir jāuzdrošinās darīt tas, ko tu varbūt neesi nekad pat iedomājies darīt, jo, nu, bieži vien tu esi pārāk, teiksim, ieslīdis tajā savā, nu, nu man ir labi, bet viss ir kārtībā, ja, un, un, un, un es labāk nu, nelīdīšu nekur rādusē, ja, un tātad patiesībā tas ir tas veids, kādā izaicinot sevi, spēja, spēja pārkāpt kaut kādas robežas un darīt tās lietas. Mm -hmm. Pil, pilnīgs amen. Bet tu to redzi kā pretrunu? Vai? Es domāju, kā tas viss tagad kā iet kopā. Mhm. mhm. Nu, es nezinu, manā galvā <laughs> kāds rīmēs, es varu padalīties, paskatīt, kāds jums rīmēs kopā. Manā galvā tas rīmēs kopā ar to, ka uh, tas vieglums ir vietā attiecībā uz to, ka uh, dari to, kas ir tava dāvana, nedari to, kas nav tavs. Dari to, kas ir tavs aicinājums, nedari to, kas nav tavs. Te, tur ir tas vieglums, bet tā izkāpšana no komforta zonas ir tajā apstākļā, ka ja man dāvana ir iet, Uh, tas nenozīmē, ka tas, es pats no sevis stiprināšu. <laughs> tas nenozīmē, ka grūtība nebūs. Tas nozīmē to, ka man būs jāmācās to dāvanu lietot. Tas ir smags darbs, tā izkāpšana ārā no komforta zonas reizēm tā, ka maz neliekas. Un tas ir tas, ka tu. Nu, Es nezinu, teiksim, viens, viens kuram ir aicinājums būt bruņiniekam, viņš dabū zobenu pirmo reizi rokā īsta. Bet viņš nezināja, uz kura galva viņu turēt vispār. Viņš paņem aiz neīsta Pat laikam viņam drāņķi iesmērēja. viņš <laughs> sagriez roku tikko. Un tad viņš tik uzzina, ka jā, tur bija aiz otra gala. Un tad viņš tur iemācās nocirst koku. Un viņš tur, o, baigā manta. Un tad viņš tur, kamēr vicinās draugam ausi nocērt, viņš saprot, ka laikam nav labi. Un tam visiem jālaužās ir cauri šausmīgi. Tā ir mācīšanās kalpot. Tas, ka Dievs iedod dāvanu, tas nekad, nekad nenozīmē to, ka tu uh, māki viņu lietot. Dievs tev uzdāvina labu kvalitatīvu nazu, bet vai tu māki ar viņu strādāt? Tas ir pilnīgi atsevišķs jautājums. Un tur ir tā izkāpšana no komforta zonas. Tur ir tas, ka tu nevis to labo nāzi tur zem gultas, <laughs> drošā vietā, lai nekas nenotiktu slikts. Bet, kad tu sāc viņu lietot, kad tu mācies, kad tu saproti, ka tagad tev reāli ir jāsāk to darīt, tev ir jāuzņemās atbildība, tev ir jāiznes tas. Eh, tev ir eh, ne tikai tā, ka lietas nelīst, tas <laughs> jādara. Jā. Un, un, un eh, jāiet vietās iekšā, kas ir jaunas, kuras tu nekad neesi pieredzējis. Varbūt lietās, kuras vispār neviens varbūt Latvijā vai pat pasaulē nav darījis. Nu, pilnīgi kaut kas jauns, uz ko Dievs aicina Tas prasa iekšā to darīt, un tas prasa izkāpt no komforta zonas, bet tas ne, neatsver to, ka tu dari savu aicinājumu, ja, ka tu nedari citu aicinājumu. Man, man tas liekas, ka tā līmenī kopā, ko jūs pārējais sakat, varbūt par papildinājumu vai vēl kaut kas. Jā, manuprāt, arī tā komforta zona mm -hmm. vairāk nozīmē to, ka tu neko nedari. Jā, bet, nelieto jā. savu dēlu, ne? Jā. Mm -hmm. Nē, nu, es laikam domāju tā uzstājusi, ka, nu, jā, es man diezko nesanāk, tā kā iet, nu, tā iešana, jā, jā. man tevi ir nu, jāpārvar sevi, un tad tomēr jāiet un jāliecina, tad uzreiz ielām. mm -hmm. Var būt situācijas, ka Dievs ir devis dāvanu, bet mēs to neatpazīstam, vai Dievs grib dot, viņš jau dod to dāvanu, mums tikai apstiet rokas pretī, mēs tikai to neatpazīstam, un kamēr mēs nenonākam situācijā, ka mēs to sākam darīt, mēs arī nu, neatķeram, ka tā ir mūsējā. Tas var tā būt, bet nu, tad tas vienkārši ir jāpārbauda. Eh, kaut vai tīri jālūdz par to Dievu, lai viņš parāda un, un tīri praktiski jāmēģina. Tad skatās, kas notiek. Jo uh, dažādu bēdīgu pieredžu rezultātā lielākoties, bet arī vienkārši nezināšanas rezultātā un pie, piemēra trūkuma rezultātā var notikt tas, ka mēs nezinām, kā, tā, nu, kā notiek normāli šīs dāmas lietošana. Ja es to redzētu, piedzīvotu, man uzreiz būtu skaidrs, o, tas ir mans. Bet eh, kamēr es to neesmu redzējis, un kamēr es varbūt esmu redzējis izkropļotas veidus, ka to mēģina darīt cilvēks, kam nav viņa dāvana, tā, tikmēr es varbūt nespēju saprast, ka tā ir mana dāvana. Un tur var būt tie gadījumi, kad Dievs aicina to darīt, bet man liekas, tikai pasak, Dievs, tikai ne to. Ja? Jo es, es zinu, ka tas kaut kas briesmīgs noteikti. Bet iekšā ir kaut kas vēl, bet tikai ne to. <laughs> Un tur, tur var rasties tās cīņas un laušanās ap šito. Un es domāju, tad ir vienkārši jālūdz, lai Dievs apstiprina, lai Dievs uzrunā. Un kamēr Dievs nepasaka, nē, jāiet, jāmēģina. Un tad jāstāsta, kas notiek. Un tad jau lielākoties tomēr tu redzi, ka nu, ir vai nav. Parasti kaut kā tāda bilde atnāk. Caur citiem cilvēkiem, caur apstākļiem, caur atklāsmēm, caur pravietojumiem, caur bībeli, caur vienkārši ikdienas attiecībām ar Dievu visos veidos. Kaut kā beigās atnāk tā pārliecība, ir vai nav. Un, un tad kopš tā brīža tad vienkārši dari to, kas ir, un nedari to, kas nav. Un, un droši saka, nē, visiem piedāvājumiem, kas tev nāk attiecībā uz to, kas nav tev. Es domāju, it īpaši, man liekas, mums latviešiem nav jābaidās teikt nē. Mēs reti, kad to pa daudz pateiksim. <laughs> jo tas, ka tu nepasaki nē tam, kas ir ne tavs, Tas nozīmē to, ka tu pasaki, ka tu pasaki nē tam, kas ir tavs. Tas, ir, nu, tas nav tik, tik radikāli kā laulība, bet drusku līdzīgi. Es esmu pateicis jā savai sievietei, tas nozīmē, ka es pateicu nē visām pārējām meitām pasaulē. Un otrā. Nē. otrā. Pats uzkāros. Nē, otrādi tas varētu sanākt. Jā, nē, nu otrādi, pareizā otrādi varētu sanākt tā, ka, ka, ka, ka, ka ja es kaut kādā aptumsumā izdomātu pateikt, jā, kādai citai es ar to pateiktu, so es ielieku kaut kādu tekstu nepieklājīgi, maigi izskaties. Ja? Jā, tagad tādā ziņā. Jebkurā gadījumā tas nozīmē to, ka ja uh, man Dievs ir aicinājums uz to, un tu man aicini tagad izdarīt šito, un es piekrītu, tad es ar to pasaku, nē, Dievam, nu, saprotat, jo mēs neesam vispēcīgi un visi varētu, mums nepiedara viss laiks, mēs esam ierobežoti, mēs varam tikai tik, cik mēs varam, un ja mēs visu neieliekam Dieva aicinājumā, jebko, ko mēs iztērējam kaut kur citur, tas pietrūks tur. Nu, tādā ziņā nav jāpatreiz teikt nē. Bet, protams, to mēs varam atļauties darīt tikai tad, ja mēs tiecamies iet tajā, kas ir mums. Ja mēs to nedaram, mēs vienkārši neko nedaram, tad jau mēs īsti nevaram arī pateikt, nē, A, kāpēc jūs sakat nē. Nu, tāpēc, ka es gribu neko nedarīt. <laughs> nu, nav. Savukārt, ja tu ej savā aicinājumā, tev būs ļoti normāls arguments, kāpēc tu vari pateikt nē. Tāpēc, ka tu esi aizņemts tur. Nu, tu tiešām nevari nekā savādāk, jo tu esi apsolījis tur, tu, tu, tu esi uzņēmies atbildību, tu to nes, tu to dari, un tu tajā ej, un tev tajā dienā ir jābūt tur. Nu, tu, tu nevari teikt jā kādam piedāvājumam, kas vēl kaut ko citu tad tas ir arī ļoti cilvēcīgi saprotami. Nu, mums vēl ir viena minūte. Es vismaz cik daudz es varētu atrast. <laughs> Lielas paldies! Jums.